Rekao je uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala. Elif lam mim. Ova knjiga u kojoj nema nikakve sumnje, upustvo je svima onima koji se Allaha budu bojali. Onima koji u nevidljivi svijet budu vjerovali i molitvu obavljali i udjeljivali dio od onoga što i mi budemo davali. I onima koji budu vjerovali u ono što se objavljuje tebi i ono što je objavljeno prije tebe, i onima koji u onaj svijet budu čvrsto vjerovali. Njima će gospodar njihov na pravi put ukazati i oni će ostvariti ono što žele. أنا الداعي Studio Tauhid Islamska omladina Beč Vam predstavljam medresu koja nosi naslov Kur'anske nauke Hafiz Muhammed Porčan بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين ثم أما بعد قرآن الكريم كوالله وأبيض يوصن ويبيض na jeziku plemena Kurejiš, to jeste na njihovom narječju, dijalektu, jer je الله sallallahu alaihi ve sellem radio i djelovao na području toga plemena. Rekli smo da i razvijenost jezika plemena Korejiš je od uzroka da bude upravo na njihovom dijalektu Kur'an Kerim objavljen. Proširivanjem Islama i primanjem Islama od strane mnogih plemena koji su u grupama ulazili u ovu Allahovu vjeru, osjetila se potreba za učenjem Kur'ana i kod njih i olakšavanjem njegovog učenja. Resulullah sallallahu alaihi ve sellem traži od Meleka Džibrila da mu se poveća broj načina učenja Kur'ana. Pa mu se to povećava do sedam načina harfova učenja Kur'ana upravo zbog olakšice ummetu Rasulullah sallallahu alaihi ve sellem, jer među njima ima nepismenih, djece, staraca i nemoćnih. Postavlja se pitanje šta se misli pod sedam harfova učenja Korana. Najjače mišljenje jeste da sedam harfova Korana označava sedam dijalekata, narječja, kojima govore Arapi, a ipak sa jednim značenjem. Kažemo ipak sa jednim značenjem, onim osnovnim značenjem kome se vraćaju ta narječja. Inače ćemo naći nekada dvije riječi. Jedna riječ se po jednom kirajetu uči, a druga riječ po kirajetu drugih po učenju drugih. One u osnovi imaju isto značenje, iako se razlikuju nekim dodatnim značenjima. Kao što je primjer riječi Malik i Jeumidin i Melik i Jeumidin. Malik i Jeumidin znači onaj koji posjeduje taj dan, u čijoj je vlasti taj dan, sudnji dan. A Meliki umidin znači vladar sudnjeg dana. Jedno i drugo se vraća na ono osnovno značenje. Iako svaka od ove dvije riječi ima svoje posebnosti. Isto tako krajet bima kanu zibun, po drugom krajetu bima kanu zibun. Zbog toga što su oni lagali, što nisu htjeli da prihvate istinu, i lagali su na Allahovog poslanika, na Božju objavu i tako dalje. A po drugom kirajtu ima kanu yukezibu zbog toga što su oni u lažu tjerivali Allahovu objavu, Allahove poslanike i tako dalje. Ali ipak se vraća na jedno to osnovno značenje. Dakle, ti dijalekti su se međusobno razlikovali u objašnjavanju značenja riječi. Tako da dolazi Kur'an sa izrazima koji odgovaraju u svim tim jezicima, kao olakšica ljudima, a koji obuhvataju jedno značenje. Ovo je ujedno i najjače mišljenje koje je spomenuto u pogledu određivanja značenja ovih sedam harfova. Imamo i drugih mišljenja koje ćemo spomenuti, kao na primjer mišljenje nekih koji smatraju da sedam harfova označava sedam jezika Arapa na kojima je Kur'an objavljen. To znači da jezik Kur'ana njegove riječi u svojoj cjelokupnosti ne izlaze iz tih sedam jezika. Ali naći ćemo da, što se tiče kuranskih izraza, da oni nisu ograničeni na sedam. Zatim, neki kažu da sedam harfova označava sedam načina, naredbu, zabranu, obećanje, prijetnju, raspravu, kazivanje i primjere. Ali nije ovo se ne može uzeti kao značenje sedam harfova upravo zbog toga što u ovome ne osjećamo da je olakšica ummetu prilikom učenja Kur'ana. A upravo olakšica je bila uzrokom da Resulullah s.a.v. traži mogućnost učenja Kur'ana na više načina. Ima ih koji smatraju da sedam harfova označava sedam promjena u kojima postoje razlike. Sedam promjena koje se dešavaju prilikom učenja Kur'ana. Između ostalog razlike u broju i rodu imena. Kullun amene billahi wa malaiketihi wa kutubihi wa rusuli. Po jednome kirajetu. I svi vjeruju u Allaha, njegove meleke, knjige i poslanike. Wa kutubihi. Po drugom kirajetu, wa kitabihi. I u njegov kitab. Kullun amene billahi wa malaiketihi wa kitabihi wa rasul. Wa rusuli. A značenje toga može biti svi vjeruju u Allahovu knjigu kao da su te sve knjige objavljene jedna knjiga jer su od Allaha te Po drugom kirajetu Allahove knjige. Dakle, svaka ima svoju posebnost. Nekada, kažu, te su razlike u analizi same riječi, nekada su razlike u promjenama koje se dešavaju unutar riječi, e, razlike u mjestu slova ili riječi, razlike u promjeni vokala ili riječi i razlike u dodavanju ili oduzimanju riječi i razlike dijalekata u krupnoći i tankoći učenja sve te razlike ćemo naći. Ali nije to osnova po kojoj se mogu protumačiti ovi harfovi, ovi sedam narječja učenja. Navešću vam iz ovoga spomenuto neke primjere kirajeta. Kada govorimo o razlikama u dodavanju ili oduzimanju riječi, imamo primjer džennatin teđri min tahti hel enhar, po jednom mutavadir kirajetu, po drugom džennatin teđri tahte hel enhar. Dakle, razlika je u ovo min. U jednom kirajetu je min tahti hel enhar, a u drugom kirajetu tah tehel enhar. Zamjena riječi i vokala u riječima, kao na primjer fetelep تلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه فدرقهم قراءته فتلقى آدم من ربه كلمات رمينا مقالة فتلقى آدم بريهواتي يا آدم من ربه وتوقع غسبدار كلمات ريش التوبة بدرقهم قراءته فتلقى آدم من došle su Ademu, mir rabbih je od gospodara njegovog kelimatun riječi. U ovom slučaju kelimatun je vršila radnje, a Adem a.s. je objekat. Znači u prvom kirajetu Adem a.s. je vršila radnje, a kelimatun riječi su objekat. Dakle, razlika u objektu i vršljacu radnji. Razlika u krupnoći i tankoći učenja. Po jednom kirajtu se uči es po drugom kirajtu esalatu. Razlika prilikom krupnoće i tankoće učenja. es i es-salatu, Neki smatraju da broj sedam nije razumljiv, da nema nikakva značenja, da sedam ne označava baš sedam. E to je jedan broj kao da se reklo, Kur'an je objavljen na više načina učenja Kur'ana. Pa ne mora biti određeno na broj sedam. Kao što neki kažu, halaka seba'a samavatin, tumačeći ovaj ajet, Allah je stvorio sedam nebesa, kažu pa ne mora biti sedam. U arabskom jeziku kaže se nekad sedam, misli se na neodređen broj, kao što u našem jeziku kaže se koliko ima, ima deset. A ne misli se baš na, na broj deset, nego na veličinu i na količinu toga, zapravo mnogobrojnost toga. Ali u svakom slučaju da se to ne može uzeti u obzir, pošto smo vidjeli prije spomenute rivajete, gdje je Boži poslanik, ali i traži od Meleka Džibrila da mu se poveća način učenja Kur'ana, pa mu se poveća na dva, pa je još više tražio, pa na tri, sve do broja sedam. Dakle, to je određen jedan broj, nije slučajno rečen još jedno mišljenje, neki kažu da se broj sedam odnosi na sedam kirajeta, a to u svakom slučaju nije, nije ispravno, jer ovi sedam kirajeta danas postojećih su u okviru jednoga harfa samo, koji je ostao do današnjih dana. Samo u okviru jednog načina učenja Kur'ana, načina po kome je Osman radijallahu anhu sakupio Kur'an i Kerim. Dakle, onog narječja na kome je u osnovi objavljen Kur'an i Kerim narječja plemena Kurejš. Koja je mudrost objave Kur'ana na sedam narječja? E, mudrost se ogleda u tome što je time olakšano ummetu da mogu učiti Allahovu knjigu. Kao što je uzvišeni Allah tabaraka ta'ala olakšao značenja kuranska. Tako da su dostupna svakome. Rekavši vele kad jesernel kur'ana li zikri fe hel mim Mi smo olakšali Kur'an da bude opomenom, pa ima li onoga koji će se opametiti. Isto tako uzvišeni Allah olakšava učenje Kur'ana Kerima. Dakle, da ne bi ta, ta jezička prepreka bila smetnjom da se uči Allahov govor i da se saznaju njegova značenja. Upravo zbog toga što je u to vrijeme objave bilo dosta nepismenih, što je bilo staraca, što ih je, dakle, objava zatekla u poznim godinama, tako da se oni nisu svojim jezikom mogli, mogli prilagoditi onom kuranskom izrazu kurejžijskog dijalekta po kome je u osnovi Kur'an objavljen. Pa im se daje ta olakšica da na razni načine uče Kur'an Kerim. To se ovo razumijemo iz predaje koja se spominje od Ubeja gdje kaže prenoseći od Resula ali selam u predaji koju bilježi Ahmed svojim sredom gdje Resulullah sallallahu sallam kaže sreo je, vi kaže Ubej, sreo je Resulullah sallallahu alaihi ve sellem Džibrila kod Ahđari Mera, to je mjesto kod Kubaa, pa mu je rekao, poslan sam nepismenom ummetu, među njima su djeca, sluge, starci i nemoćni. Rekao je Džibril, učite Kur'an na sedam narječja, dakle kao olakšicu vama. Drugo, Kur'an kao muđiza koja odgovara prirodi jezika kod kod Arapa. Mi kada govorimo o Kur'an Kerimu vidjet ćemo da je njemu svojstven i ađaz. Da uzvišeni Allah ljudima upućuje jednu vrstu izazova. Ako vi mislite da ovaj Kur'an nije od Allaha, da, da ga je Muhammed a.s. od sebe napisao, dođite vi sa nečim sličnim njemu. To svakako nisu mogli. Kada su učili Kur'an, vidjeli su da je to jedna savršenost. Da se ni jedan harf, ni jedna riječ nije mogla zamijeniti drugom. Ali ćemo vidjeti ovdje u ovim kirajtima da uzviženi Allah uzme jednu riječ i zamijeni je drugu. Objavom isto desilo se. Kad vide Kur'an i Kerim kažu nemoguće je ništa u njemu promijeniti, nemoguće je jednu riječ zamijeniti drugom riječu. A uzvišen Allah kaže, evo moguće, pogledajte. To je jedna vrsta jađaza. Ista je situacija, inša Allah, kad budemo govorili o kuranskoj muđizi, ista je situacija i sa kasasol Kur'an, sa kuranskim kazivanjima. Na jednom mjestu uzvišeni Allah opiše jedan događaj. ljudi su začuđeni tim opisom, tim svim što je rečeno tu. I kažu, ovo je vrhunac svega. Nemoguće je doći sa nečim sličnim ovome što je rečeno. A uzvišeni Allah to spomeni na drugom mjestu. Kažu, pa moguće je. Ali to uzvišeni Allah samo može. Dakle, vrsta izazova ljudima. I da se osjeti ta nadnaravnost Kur'ana. Da se dođe sa drugom jednom riječju koja ima neko još dodatno u sebi značenje koja nam pojašnjava, koja nam pojašnjava postojeće već značenje koje ta riječ nosi. Kao treće, Kur'an kao muđiza u svome značenju i propisima. Dakle, vidjeli smo da je izazov za arapski jezik i izazov je za značenja i propise. Vidjet ćemo da fakihi, islamski muđtehidi, i ovdje treba napomenuti, riječ fakih se kaže, islamski pravnik, a nije fakih. To je razlika. Dakle, islamski fakih, islamski pravnik, muđtehid i tako dalje, donosi nekada svoje šarijatske zaključke na osnovu kiraeta. Na osnovu kiraeta nekada se donose šarijatski zaključci. Upravo što jedan kirajet nosi značenja koja ne nosi onaj drugi kirajet. I zato je ovo jedna od temeljnih odrednica prilikom tumačenja Kur'ana. Da se poznaju kirajeti, mutevatir kirajeti, da se poznaju prilikom učenja Kur'ana, prilikom tepsira Kur'ana, tumačenja njegovog, a isto tako je potrebno fakih u onome koji ko izvodi šarijatske zaključke da poznaje ove kirajete. Da progovorimo malo o kirajetima i o učačima Kur'ana. Na što se odnosi ovih sedam kirajeta koji danas postoji kod nas? Sedam, odnosno deset kirajeta. Kakva je razlika, i to da pojasnimo, između sedam i deset kirajeta. U osnovi je deset mutevatir kirajeta, s tim što je osnova toga sedam kirajeta. A ova tri kirajeta, dodata na ovih sedam, su u stvari isti ili imami, ili ravije koji su postali imami u, ovi, ova tri kirajeta dodata na sedam. Dakle, osnova je sedam ovih kirajeta. Kirajet u jezičkom značenju označava čitanje, učenje. Nastala od riječi kare, učiti i čitati. Terminološka definicija kerajeta jeste da je to jedan od pravaca koji slijedi imam, učač u izgovaranju učenju Kur'ana, a koji se razlikuje od drugih pravaca učenja. Ovi kirajti su čvrstim mutevatir senedom preneseni od Resulullaha sallallahu alaihi sellem, a od vremena ashaba ljudi slijede njihov put u učenju. Najpoznatiji učači među ashabima su bili Ubeji, Ali, Zaid ibn Thabit, Ibn Mas'ud, Ebu Musa el-Eš'ari i drugi. Od njih su preuzeli učenje ostali ashabi i prenijeli ga u druge pokrajine. A svi oni su povezani senedom do Resulullaha sallallahu alaihi wasallam. I u vrijeme vina velika pažnja je posvećena kiraetima. A tabijini su postali imami koji su bili uzor i kojima su hrlili ljudi da nauče učiti Kur'an. Među njima su sedmorica imama kojima se pripisuje sedam kirajeta. Dakle, kada kažemo sedam imama, onih po kojima su ovi kirajeti nazvani, ne znači to u nikom slučaju da su oni došli sa tim kirajetima, već su oni se toliko istakli po širenju ovih hirajeta, njihovom proučavanju i poznavanju da su postali imami tih hirajeta po kojima su se poznavali. Neki od njih su bili u Medini, neki u Mekki, Kufi, Basri i Šamu. Sedmorica najpoznatijih imama su u Medini imam i U Mekki Abdullah ibn Kathir. U Basri Ebu Amrini Dani. U Damasku Ibn Amir ad dimishki i trojica imama koji su bili u Kufi, to je imam Asim, naš imam u Kirajetu, od toga je imam i Kisai i imam Hamza. Njih trojica su bili u Kufi. Većina što se može primijetiti ovih imama u Kirajetima bili su istovremeno i imami u arapskom jeziku. Posebno što se tiče gramatike. Od toga je poznati imam Ebu Ala Ebu Amrini Dani, kao i imam El kisari veliki imami u gramatici. Dakle, uzimali su propise i pravila arapskog jezika upravo iz Kur'ana i kroz tu oblast proučavali su i kirajete kako bi vidjeli veliku korist tumačeći Kur'an i Kerim. Kirajeti ne označavaju sedam narječja. Dakle, ne odnosi se na to na sedam harfova. Iako isti njihov broj dovodi do pomisli na jednakost među njima. Kirajti su pravci učenja Kur'ana kod ovih spomenutih imama i oni su prisutni među ljudima. A nastali su na osnovu dijalekata, načina izgovora naglašavanja krupnoće ili tankoće, uklanjanja, uklapanja, prekida, dužine, kratkoće i drugoga. Sve ovo je uvršteno u jedno narječje, dijalekat plemena Kurejiš, i sve je to odobreno i preneseno vahijom. Učenje Kur'ana ima, svoje poseb, ima svoja posebna pravila, koja su sakupljena u nauci koja se zove ilmu teđuid, Znanje o ispravnom učenju Kur'an Kerima. Upravo iz ovoga vidimo koliku pažnju su ljudi posvećivali, posvećivali učenju Kur'an Kerima. Arapi po svojoj prirodi znali su kako se izgovara koji harf. Znali su svojstva svakog harfa i ispravno izgovarali slova arapskog jezika. Isto tako ispravno su učili Kur'an po svojoj prirodi i onako kako ih je naučio Resulullah sallallahu alaihi Kasnije dolaze ljudi koji nisu tako poznavali arapski jezik. Ljudi koji su bili stranci u osnovi i željeli su da nauče Kur'an i Kerim. Njegovo učenje kako bi to dovelo do njegovog razumijevanja i primjeni. Primijetit ćemo kod takvih da ne poznaju pravilan izgovor harfova, jer im arapski jezik nije materni jezik. Primijetit ćemo da ne poznaju pravila izgovora pojedinih riječi, uklapanja riječi jednih u druge i tako dalje, tako da griješe prilikom učenja Kur'an Kerima. Tu je ulema uložila veliki trud da napravi pravila, da uspostavi pravila teđvida pravilnog učenja Kur'ana, koja obuhvataju i pravila fonetike, to jeste izgovora harfova i njihovih svojstava. Rekli smo da Arapi čisti po svojoj prirodi znaju kako se to izgovara, ali drugi ne znaju to. I u vrijeme ashaba pravila napisana, pravila teđvida, pravila izgovora i tako dalje, nisu postojala. Ta pravila su u praksi bila, ali u teoriji, onako kako ih danas nalazimo, nismo ih mogli naći. Kasnije su onda ljudi uzeli da, da ta pravila pišu da bi drugima olakšali. Ne da bi bila teorija radi teorije, već teorija radi, radi prakse. I danas nije nužno onome ko uči Kur'an, da mora poznavati ta pravila. Nužno mu je da uči ispravno Kur'an. Ako može učiti ispravno Kur'an, bez poznavanja tih pravila, postigao je cilj. Ali ako ne zna pravilno učiti Kur'an, onda je potrebno da nauči ta pravila kao sredstvo da bi mogao učiti ispravno Kur'an i Kerim. Ista situacija je i sa i sa arapskim jezikom, gramatikom. U osnovi ljudi su poznavali arapski jezik do u detalje. Šta je imenica, šta je glagol, šta je pridjev, šta je vršilac radnje, šta je objekat, šta je subjekat, šta je predikat i tako dalje. Kada bismo im ovo govorili onim čistim Arabima, Arabima u vrijeme Rasula, ali i to im je nepoznato ovakva teoretska pravila. Ali u praksi oni su govorili čistim arapskim jezikom u kome greške nema. I zato se u jednom stihu kaže Lestu bi nahvijin eluhu lisanehu lakin saliqijun ekulu fejorabu. Ja nisam gramatičar koji prilagođava svoj jezik kako će reći i misli šta će reći. Već sam ja prirodan onaj. Kažu onaj koji, koji ne razmišlja šta je u rečenici dolazi. Ali ja kaže, ono što izgovorim, to drugi uzmu pa definišu gramatički šta dođe. Dakle, ja po svojoj prirodi ne mogu pogriješiti u jeziku, tako su govorili. Dok nisu ljudi ušli u islam, novi, koji ima arapski jezik, nije bio materni. I onda se primijetilo da neki griješe u učenju Kur'ana. I to griješi u tolikoj mjeri da mijenja značenja skroz. Ne uzubila kad bi bio svjestan toga, izašlo bi iz vjere. I onda se osjeća potreba da se postave ova pravila. Tako je u vrijeme Ali je radijallahu anhu se to izrazito pokazalo i proširilo, da je zatražio jednom prilikom od poznatog učenjaka Ebul Esved Duelija zatražio od njega da napiše pravila gramatička. Da postavi vokale da napiše. Jer prije nije bilo vokala, ali ljudi kad bi vidjeli oni koji su znali čitati, kad vide konstrukciju određene riječi, znali su šta to piše. Ali drugim ljudima je trebalo olakšati. I ovaj Alem nije htio pristati na to. Jer su se bojali novih stvari da ne uvedu ono što nije prije bilo. I kaže se, u tome kazivanju da, da bi natjerali toga poznatog alima, da bi ga natjerali da napiše, jednom prilikom su mu postavili zamku jednu. Idući ulicom, jednog su čovjeka postavili u kući da uči Kur'an. Ali da pogriješi namjerno i to da napravi veliku grešku. Učio je ajet iz sure Beraetun. براءة nasi yawm ilan nasi al-akbari الحج الأكبر bari'un min al mušrihine wa rasulu tako ide kuranski ajet koji ćemo preve samo u zadnjem dijelu da se Allah odriče mušrika a i njegov poslanik se mušrika odriče a on je proučio pogrešno En Allahe beri'u minal mušrikina wa resuli neuzubila. Da se Allah odriče mušrika i svoga poslanika. Ovaj kad je to čuo, istigvar pođe donositi, otrče u svoju kuću i pođe pisati. Pođe pisati ova pravila. Greška koja može neuzubila, koja je svjestan izvjeri izvjeren. I onda su počeli postavljati ova pravila kako bi drugima olakšali na Arapima učenje Kur'ana. Zapamćeno je da Abdullah ibn Mesud jednom prilikom, čuvši čovjeka da uči kur'anski ajet iz sure Teube, Innama sadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Da je taj ajet proučio Innama sadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Pa mu kaže Abdullah ibn Mesud stani. Nije nas tako naučio Boži poslanik, ali Prouči lil fukara i Dakle, uči ga čemu? Propisu u teđvidu koji se zove ment Da treba duže proučiti. El i. Ovaj kratko to proučio. Pa ma Abdullah ibn Mesud kaže, stani, nije nas tako naučio Resulullah s.a.v. Dakle, uči ga pravilu teđvida. Kod izvornih Arapa, to je u njihovoj prirodi bio da će tako učiti. Ali kod drugih je bila potreba da se nauče tim pravilima. Abdullah ibn Mesud je imao lijep glas, a njegovo učenje ostavljalo je traga na samome učaču i na slušaocu koji razumije značenje Kur'ana i tajne njegovog jađaza. Resulullah sallallahu alaihi ve sellem je rekao من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد Ko želi da uči Kur'an kao što je objavljen, neka ga uči kiraetom Ibni Ummi Abda, to jeste Abdullaha Ibni Mas'uda, kojem je dat lijep glas, teđvid Kur'ana. Zašto izučavanje teđvida? Upravo zbog toga što ćemo postići olakšicu i olakšavanje razumijevanja Kur'an Kerima. Jer nešto što je lijepo čut, lahko je iza, za shvatiti i prihvatiti. Značenja ta se urezuju u pamćenje i u dušu. Zatim, na taj način, lijepim i ispravnim učenjem Kur'ana, udaljit ćemo se od eventualnih greški koje mogu nastupiti prilikom učenja Kur'ana, koje se prenose i na značenje. I zato što je to ta'abud, što je to ibadet uzvišenom Allahu te wa ta'ala, učenje Kur'ana. I kaže se, kada neki postavljaju pitanje, koje je najbolje učenje Kur'ana? Pa se daje odgovor na to riječima najbolje učenje Kur'ana jeste tefsirsko učenje Kur'ana. Kako je to tefsirsko učenje Kur'ana? Kada nekoga čujete da uči Kur'an, kao da vam ga tumači. Stane gdje treba stat, poveća glas gdje treba povećat, žešće uči na određenom mjestu, na e, mjestima gdje se spominje Allahu azab, uči tanje i tako dalje. Kada uči Kur'an osjeća njegova značenja i tome se prilagođava u svome učenju, pa tada ga slušamo kao da nam tumači Kur'an. Tako učenje je najbolje učenje. Ne mislimo na ono učenje koje danas vidimo, gdje se prouče dva, tri ajeta, ono što nam dolaze na kasetama iz misira i iz drugih mjesta, a onda ljudi svi u jedan glas a povići tako da je to nema veze sa Allahovom vjerom i to je jedan munker koji nije u redu, jer nije zato objavljen Kur'an i Kerim da mu treba aplaudirati, da treba navijati za njega i tako dalje, već treba njegova značenja pratiti i razumijevati sa hušuom, sa strahopoštovanjem, kazne se bojati, moliti uzvišnog Allaha da nas, da nas sačuva od nje, kad čujemo ajete Allahovog rahmeta, zamoliti ga za njegovu milost i tako dalje. U prošlosti kao i danas veliku pažnju ulema posvećuje učenju Kur'ana kako bi izgovor bio ispravan. Davanje harfovima njihovih prava i redoslijeda. Vraćanje svakog harfa na njegovo ishodište i osnovu. Ljepota izgovora sa njegovom pravilnošću bez imalo pretjerivanja i nepravilnosti sve to jednom riječju naziva se teđvidom. Dakle, da ponovimo Davanje harfovima njihovih prava i redoslijeda. Vraćanje svakog harfa na njegovo ishodište i osnovu. Ljepota izgovora sa njegovom pravilnošću bez imalo pretjerivanja i nepravilnosti. Jer neko može Pretjeriva da bi uljepšao glas, pa to više nije teđvid. Izlazi iz granica teđvida. Jer griješi, nepravilnosti čini. Sve se ovo dakle naziva teđvidom Kur'ana. Teđvid sadrži pravila koja se zasnivaju na ishodištima harfova i čuvanju veze između harfa i onoga što slijedi. Dakle, veza među harfovima i veza među rečenicama. Onoga što mu slijedi i onoga što mu prethodi, dakle poslije i prije njega. Ali ovo se ne može postići samo proučavanjem ovih pravila, već prvenstveno vježbom i učenjem. Poželjno je da čovjek uči Kur'an što više, a učenje sa iskrenim nijetom se nagrađuje kao što kaže Resulullah sallahu alaihi sallam u predaji koju bilježi Tirmizi u kojoj kaže men karae harfen min kitabillahi felehu bihi hasene, wal hasenetu bi قال رسول Kaže Resulullah sallallahu alaihi wasallam, ko prouči harf iz Allahove knjige, ima jedno dobro djelo. A jedno dobro djelo je kao deset takvih. Desetorostruko se to dobro djelo nagrađuje. Što se tiče Kur'an i Kerima, slamska ulema nam postavlja i adabe njegovog učenja kako treba učač Kur'ana da se ponaša prilikom učenja Allahove knjige. Kao prvo, lijepo je da se uzme abdest prilikom učenja Kur'ana, jer je to najbolji zikr, najbolji ibadet spominja i uzvišnog Allaha. Iako je učenje dovoljno i onome koji nije sa abdestom, ali je lijepo da ima Abdes prilikom učenja Kur'an Kerima. Kažemo da je to najbolji zikr, a zikr u osnovi znači spominjanje uzvišenog Allaha. Vidjet ćemo koliko se uzvišenje Allah spominje Kur'an i Kerim, u svakome ajetu kako se spominje u koliko puta u surama i tako dalje. Mi ćemo naći u objavama prije koje su iskrivljene u Tevratu tako ćemo naći jedno cijelo poglavlje u kome se uzvišeni Allah ne spominje nijedan put. Do te mjere je to iskrivljeno. Jedno cijelo poglavlje, suru u vratu, u kojoj se uzvišeni Allah nijedan put ne spominje. Je li to zikr? Vidjet ćemo da su ljudi svoju, svoju, svoje ruke u to unijeli. Dalje, da bude čovjek na čistom mjestu od adaba učenja Kur'ana Iskazujući na taj način poštovanje prema onome što uči. Zatim da njegovo učenje bude sa skrušenošću i smirenošću. Da upotrebi misvak, da očisti zube prije učenja Kur'ana, prije početka učenja. Zatim da prouči euzu na početku učenja a neka ulema smatra da je učenje isti'aze, to jeste e'udhu billahi mine šeitanir rađim, da je to vađiv. Po kuranskim riječima, fe iza qara'ta l'Qur'ane qurane sta'iz billah mine šeitanir rađim. Kada učiš Kur'an, zatraži zaštitu kod Allaha od prokletog šeitana. Dakle, po ovome zatraži po ovoj riječi naredbe zatraži zaštitu kod Allaha, neki smatraju da je to važno. Mi ćemo nekada čuti da neki učači uče i kažu auzu billahi mine šeitanir rajim. I to je najbolji, najbolja vrsta aze, jer je spomenuta u Kur'ani Kerimu. Ali ne smeta da čovjek i na drugi način to prouči. E'uzubillahi billahi sami'il alimi mine šeitanir rajim. E, estaizu billahi mine šeitanir rajim i tako da je bilo koji način bitno je da se ostvari isteada, da se prouči da se izvrši ovaj ovaj propis a opet je najbolje na način kako je spomenut u Kur'anu Kerimu a to je auzu billahi mine šeitanir rajim zatim da prouči bismilu na početku svake sure izuzev sure Berae sura i Teube Zatim da njegovo učenje bude razgovjetno i pravilno. وَرَتِّلِ tartila tartila I uči Kur'an polako i razgovjetno. Zatim da razmišlja o onome što uči, jer je to i cilj učenja. A to je da njegovo srce bude okupirano onim što uči, te da njegovi osjećaji budu usklađeni sa ajetima koji govore o istigfaru, teobi, milosti, kazni i tako dalje. Kaže uzvišenje Allah u sura Isad 29. ajet Kitabun enzelnahu ilejke mubarakun lijeddebberu ajatihi وَلِيَتَذَكَّرَ ulul alba Knjiga koju ti objavljujemo blagoslovljena je, mubarakun. da bi oni o riječima njezinim razmislili i da bi oni koji su razumom obdareni pouku primili. Zatim da djeluju na njega ajeti obećanja i prijetnji, tako da se ražalosti i plaće kod ajeta koji govore o, o strahu i prijetnjama. Da uljepša učenje lijepim glasom jer je Kur'an ukras lijepom glasu, a lijep glas više djeluje na dušu. Da uči na glas što je bolje, a ono jer to sadrži buđenje srca i obnavljanje njegove djelatnosti. Dakle, budi se srce lijepim učenjem Kur'ana Kerima. Sve to djeluje i na slušaoce i usmjerava ih na razmišljanje o Allahovim ajetima. Zatim, kod adaba učenja Kur'ana se spominje da li je bolje učiti Kur'an na pamet ili gledajući. U svakom slučaju imamo ono osnovno pravilo da je Kur'an bolje učiti onako kako će biti pravilnije, zatim kako će se bolje o njemu razmišljati i što se više truda uloži u učenje Kur'an Kerima, veća je i nagrada. Molim uzvišenog Allah, tabaraka da nas pomogne u učenju Kur'an Kerima, shvatanju njegovih poruka i radu po tome.